بسم الله الرحمن الرحيم خواهرم حجاب فرمان خداوند کفار است از گریم خود من پایت برو مبر بر وادی جهل و جنون از تو بیا تقلید مکن حرمتی دینی خدا تهدید مکن در خیابان چه نفر دست مردم خیمشم بازی مکن با هزاران هم وطنان مؤمن مركز نشراتی از هر نوع تقاریر و موعده های جهادی را برای شما تقدیم می نماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آیت را که امروز انشاءالله به تفسیر میگیرم و تفسیرش میپردازیم آیت آية سوره نور آیت آية در ارتباط به قضیه حجاب است و الله عز وجل حجاب من ایسه حکم شرعی بیان میکنه الله عز وجل و بقیق مسائل حجاب که در سوره احزاب است انشاءالله باز در وقتش رسیدگی انشاءالله میشه و به شکل مختصر انشاءالله در جای به شکل مفصل انشاءالله امروز درس چی میکنیم درس انشاءالله ما شما به خانش میگیریم در باتیک درباره حجاب نازل شده بیم در سورین اول قبل از ما احکام استیزان مورد خانش قرار دادیم احکام استیزان حالا احکام ایجاب مطرح میشه احکام ایجاب که دارد بگی کنه که احکام ایجاب در داخل خانه چی نباید مراد صورت بگیره و در بیرون از خانه باید چی نباید مراد باشه همین شکل احکام استیزان و خود به خود دارد بگی میکنه که این دلالت به اسباب وقایعی در اسلام میکنه که از بروز فساد اخلاقی باید جلوگیری شود جامعه اسلامی وقتی که ما میگیم قضیه حجاب حجاب دلالت به این میکنه که باید سلوک روش یک نظام اسلامی باید باشه یعنی هر نظام اسلامی که یا هر نظام که مدعی تطبیق شریعت میشه و میخواه شریعت اسلامی تطبیق کنه از جمله که تطبیقات شمی است که باید تطبیقات حجاب است باید عام شکل سلوک روش نظام اسلامی باید باشه و به خاطر باید افراد باید در بعض ارگان نظام دولتی باید مکلف هایی باشن که امر معروف نهی از منکر کنند از جمله قضیه حجاب است قضیه حجاب که منیس روش منیس سلوکی مطرح میشه از خاطر خوب ما چی داشته باشه منیس اصل باید ما چون حکم شریع است من اصل باید پیش ما باید باشه که وقتی ما میگم نظام اسلامی در جامعه که مثلا اسلام تطبیق میشه وقتی شما بیرون میشوین چیزی به نام هجایی باید به چشم باید نخوره و وظیفه نظام اسلامی است و یه جمله چیزایی است که در اینجا با دین دموکراسی که است اسلام زکر میخوره چرا دموکراسی که است حکومت اکثریت ملت میباشه ورش اکثریت ملت انتخاب کرده دیگه دوم یک از مشکلات دموکراسی می است که در تعدد تنظیما است تنظیما با اطراف و افکار مختلف خود مطرح می از این خاطر احتمال داره بعض تنظیمای در داخل پارلمان باشه که مطلقا با اصل اجاب مخالف باشن بلکه با اصل قرآن و سنت مخالف در تنظیمای مثلا باشن که اجاب تعویل کنن در حالی که در اسلام دخنی گنجایش وجود نداره این یعنی گفتیم از جمله مواردی است که اسلام با چی با دموکراسی تکر میکنه این یعنی مسئله باید داشته باشه من اساس لمنم یاد میکنم برادرها که من اصل پیشتان باشه که دموکراسی که از دین از دین ومن یتبع غیر الاسلام دین فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين اگر دین دموکراسی را در پارلمان نشست دولت به میکنه که دین غیر از الله را پذیرفت هر قدر که متمسک به چی به دلیل مصلحت شو یه مسئله مطلقا پذیرفته نمیشه مطلب در اصل اساس با توحید که است تکر است دموکراسی باز در توحید تکر است من درباره حجاب که اصل گفتیم وقتی حجاب به ایمان که سلوک روش یک نظام اسلامی است مسلمان مکلف به است که حجاب در خانه خودم مراعات میکنه مثل درباره احکام استیزار ما شما صحبت کردیم قبل از یک مؤمن مسلمان کسی که مدعی کسی مدعی است که الله و رسول صلی الله علیه و سلم ایمان داره و میخواهی دعوا را متحقق بسازه در, در وجود خود این مکلف است طرف الله عزوجل که قسم احکام استیزار در خانه خود تطبیق کنه بدون از خانه باید تطبیق کنه احکام حجاب من یک اصل باید در خانه تطبیق شود در چارچوب خانه در بیرون چارچوب خانم تطبیق شه احکام اسلام وقتی که باز نظام اسلامی میشه از طرف الله عزوجل مردم الله در توفیق میته یکی از وظایف نظام اسلامی همی است که حجاب سلوک نظام اسلامی می باشه شما در کشور اسلامی داخل میشن همه حجاب مراعات است حجاب گی کسایی که خونات هستن گی مراعات میکنه. اگر کسی مراعات نکنه طبیعش باید مورد چی باید مورد مورد تعقیب مصیب از مورد چی باید قرار بگیره مورد بازخواست از طرف نظام اسلامی باید قرار بگیره و خود به خود گفت مسئله است که از جمله موارد است که با دموکراسی تکر میکنه ان در لابلای سخنرانی ان شاء به این اشاره ان شاء میکنه درباره احکام استیزان اسباب وقایوی است به خاطر جلوگیری از فحشا وقتی که در یک در نظام جلوگیری از فحشا وقتی که متحقق شد دولت به این میکنه که این جامعه جامعه ریشایش ریشه مستحکم است ریشه تنومند است ریشه است که فرافته به زمین است از این خاطر ازم نمیپاشه جامعه قل للمؤمنین بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم للمؤمن برای مؤمنان یغض من ابصارهم چشمای خود را پایین بیندازند و یحفظ فروجهم و شرمگاهان خود حفظ کنند ذالک اسکا لهم این برایشان پاکیزه تر است ان الله خبیر بگم الله عز جل کس خبیر و دانا هست بما یسنون به چیز گناه میکنن در این آیت مبارکه الله عز جل رسول صلی الله علیه و سلم مکلف به این که مؤمنان را به این مأمور بساز مؤمنان کسی که به الله و رسول صلی الله علیه و سلم ایمان داره اینا را به این مأمور محمد صلی الله علیه و سلم که چشمان خود را پایین بیندازه از کی است از زنهایی که در دور پیشن در چی هستن در در گردش هستن چشمان خود پایین باید بندازند و یحفظ فروج و شرمگاه خود حفظ کنند در اینجا ابد شرمگاه دلت به این مفسرین به هستن در هر جایی که در دیگر آیت کریمه که در جای به نام حفظ شرمگاه آمده دلت به این میکنه که از زنا و از لوات و از چیزا انسان مکلف بیمی است شرمگاه خود حفظ کنه و این یحفظ هم در اینجا چیزی بالاتر هم به چی میگیره و بر میگیرن به که یحفظ فروجهم که شرمگاه خودم نگاه کنن کسی به شرمگاهش نظر نیاندازه و در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که بغیر از کی بغیر از کنیز و بغیر از خانمت در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است دیگر کسی نباید به عورت متلی شو این قضیه فقهی است ان میشه که کس سوال کرد باز بگی میشه که به اشاره به صورت بگیره در, در وقتش پس یک مسلمان مکلف به است مؤمن مکلف به است که باید در وقتی که کسایی که در دایره محارمش داخل نمیشون که به این شرع قرآن کریم به این اشاره میکنه ان شاء الله عزوجل به صراحت بیان کرده وقتی که انسان بیرون میشه در داخل خانه خود باشه وقتی که زنی که محرمش باشه با چشم خود از او باید پایین باید بندازه این وظیفه یک مؤمن است وظیفه یک مسلمان است دوم باید شرمگاه خود باید حفظ کنه ابت شرمگاه به است که به شرمگاه از تمام مفاسد اخلاقی شرمگاه خود حفظ میکنه و همچنین حفظ میکنه بالاتر از کسی اطلاع پیدا نکنه برای عورت از غير كنيز وغير خانمش وهي امر استرف شيء استرف الله عز وجل دي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اسكي حديث لك مسلم رواية ما يكون حديث عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجع يعني بشكل ناگهانی از سوال کرد الرسول صلی گفتم یک بشکل ناگهانی کسی متوجه نمی باشه نظر بر یک زن غیر محرم میفته از محارم من نیست حکمش چی است حکم شرعیش فامرني ان اصرف بصري رسول الله صلى الله عليه وسلم مامور ساخ كما تشكرن باش تشم خدا بعد ازنا بعد دور كن يعني نظر الفجأة كيسن بشكل ناقهاني كيسي مثلا نيتي نظرة اگر اكبر نظر بيفتح مشكلة اشكال النظرة واصل ممكن انسان مؤمن به مكلفس که باید در حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و مخاطب به میکنه که یک یک بار که دیدی نگریستن اول نباید به دنبالش دوم ثانی را داشته باشه یعنی من اكبر بار نظر افتاد به انسان نیت نداشت بشكل شکل اتفاقی نظر افتاد بس مومن به این مکلف به است که باید چشمه خود پایین بیان بس پایین به این که ما خود چشمه خود چی کنه است با چیز دیگه باید معطوف باید بر توجه خدا در حدیثی از رسول صلی الله ابو داود روایت میکنه قال رسول علی لا تتبع النظر النظر فان لك الاولى وليس لك الاخره نگریستن اول که دیگه کدام مشکال نیست و هم به شکل ناگهانی کسی مطلقا متوجه نمیشه در حدیث دیگه که در حدیث دیگه که حدیث صحیح است ابی سعید خودی روایت میشه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اياكم الجلوس على الطرقات ما شما را بر حذر می دارم که شما در راه ها بینشینید یه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است قالوا یا رسول الله لابد لنا من مجالس نتحدث فيها صحابه گفتن گفتن یا رسول سلام گفتن یک چیز حتمی است باید ما در مجالس باید بینشینیم و صحبت کنیم در راه ها بنشینیم صحبت کنیم فضل صاحب گفت فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ابیتم فاعطوا الطريق حقا اگر شما باز ایبا کردین حتما نشستین و شما حق راه را باید چی کنین ادا کنین حق راه چی است و ما حق الطريق يا رسول الله يعني کسی در حق تاریخ به ایمان کسی مثلا نال کوچه هاست مثلا یک نفر نشسته پیش کوچه خود دو سه نفر هستن مثلا مجلسی دارن یک نفر نشسته مثلا در اصل امی است که رسول هم از ایمان کردن خب برای کسی مثلا امر چیز حتمی است مثلا به این مستر به این میشه باید مثلا با کسی میخوام صحبت چه مثلا با دوست خود به یا مثلا سه چهار نفر نشینن یک مجلس مثلا در سرک جور میکنن در پیش خانه خود رسول هم گفت باز حقش باید بفرزن حقش چی است حقش امی است غض البصر دونه پایین میاندازین پایین انداختن چشمان و کف الاذى بعضی امتناع میکنن کسی را اذیت برسانند و رد السلام و کسی که برای شما سلام وقتی میگه السلام علیکم شما پس دوباره رد میکنن میگن و علیکم السلام والامر بالمعروف و امر معروف میگن نهی از منکر نهی از منکر میگن اگر این چیز متوافر شد در توی مؤمن بس بینشین در پیش در سرسرک بیشین در پیش خانه دستاد شو در راه در غیر وجه مطلقا جواز نداره شرعا پس این دلالت به این میکنه ببینن که وظایف کس نه وظایف نظام اسلامی نیست اما باید نظم کرد یعنی هر کسی که این میشه که در راه استاد میشه مجبور است استاد باشن میشه با این چیزا رو باید ادا کنم چشم خود پایین به این خاطر مندازه که حتما در اینجا بدون شکی راه هست زنان غیر محارم است کسایی که از محارم از این حتما از این چی میکنن در گشت و گذار است از این خاطر انسان باید قد البتر چشم خود باید پایین بندازه دو کف العذاب ایمانه که به کسی باید اذیت باید نرسانه حضرت بیست که مثلا صدای خود مثلا بلند کردن مثلا خندیدن قهقه مثلا که روز ما شما مشاهده میکنیم در کوچه ها که هم مگه اذیت میشن از مردم و یه حدیث سری رسول صلی الله علیه و سلم است که مسلمان کسی است که دیگه مسلمان ها از زبان از دستش در امان است و خب کسی کسی را دشنام در قهقه مثلا بخنده مردم مثلا و مردم آزار اذیت برسانه این خود به قدرت به میکنه که چی است انسان کسی است که حق را را ادا نکرده سیومی مثل رد السلام اگر کسی برش سلام داد میگه و علیکم السلام چهارم امر معروف میکنه مردم امر به چیزای شایسته میکرد کسی رضی و انه نهن المنکر امر منکر میبینه چی میکنه نهی میکنه در حدیث دیگه از رسول صلی الله علیه و سلم است که فضل ابن جبیر میگه بابا ما شنیدم که یقول سمعت رسول صلی یقول اکفلوا لی ستن اکفل لكم الجنه شما شش چیز برای ما ضمانت کنین ما بر شما جنت ضمانت میکنیم یک اذا حدث احدكم فلا يكذب وقت که شما صحبت میکنه دروغ نگه اذا تو من فلا يخن اگر بر شما سپرده میشه خیانت نکنه و اذا وعد فلا يخلف وقتی که وعده میکنه بس خلاف ورزی نمیکنه و غضوا ابصاركم چشماتون پایین بیندازین و کف ایدیکم و دستاتون از آزار مردم چی کنین بلند کنین و احفظوا فروجکم و شرمگاه خدا حفظ کنین و در حدیث صحیح بخاری است که من یکفر لما بین لحیه و ما رجلیه اکفر له الجنه ما بین دو لحیهم دو ریش یعنی زبان خدا و بین رجلیه دو پای خدا یعنی شرمگاه خدا حفظ میکنه و برزو جنت چی میکنه زمانت میکنه خب پس دلالت به این میکنه که چشم کس کلی مصیبت از شروع میشه اگر یک بار انسان مثلا همین چشم مثلا بزن حرام انسان مثلا میبینه چشم انداخته مثلا شد بازی انسان ادامه داد ادامه داد طبیعی از خود به خودی چیز است که من یک چیز تبدیل میشه که احتمال قوی داره که انسان فردا به فساد اخلاقی توشه و منجر شوه خب این درد بین میکنه که مثلا تنها کسی چیز رو مشاهده میکنه مثلا یک چیز رو میبینی ای به تلویزیون صدق میکنه به هر به تصویر صدق میکنه تصویر پیش انسان نمیشه صدق میکنه خب مجردی که زن در پرده تلویزیون ظاهر میشه پس مومن مکلف به میسه چشمه خود باید پایین بیاندازه چشمه خود باید چی برده پایین بیاندازه مثلا انسان تصویر زنی در کدام جای مجلی مثلا با چشمه خدا باید چکنه پایین بیاندازه مطلقا به او اعتنای باید نکنه در حالی که ما مصیبت به شده که فعلا مثلا حالت مثلا رسیده که ما تمام این منکراتی که ما مشاهده میکنیم همه به چی تبدیل شده به کارهای شایسته تبدیل شده ما فکر میکنیم همه کارهای شایسته است از این خاطر که شما مثلا کسی را که به اخبار بسیار دقت میکنه گوش می و چشماش هم اخبار است و نطاق که زن است مثلا آمده و اخبار بیان میکنه خوب قضیه بسیار چی است احتمال داره که قضیه جهادی بوده مثلا که فلان از امارات شهید شد گفته کلگی همو کلگی ما میبینیم و میبینیم خلاص هیچ اصلا به حرج به خود نمیتونیم به این خاطر به این فکر هستیم که ایرا شنیدیم تکفیر از اون بشه خلاص از این قدر انسان به این برادر خیلی باید محتاط باید باشه میره میشه بعد داشته باشن فسق کس فسق علما سلف که مقصد از سلف علما صحابه و تابعین و تبع تابعین است همیشه ما علمای سلف گفتیم بعضی کسایی که فکر دیگر به واسه یعنی سلف یعنی علمای فعلی سلفیا کس ما سلف به ما قصد ما است که صحابه و کسایی که صحابه را دیدن و تابع تابعین یعنی کسایی که در قرن 30 زندگی میکردن همچنین علمایی که اونا پیرو خط همی سلف هستند مقصد سلف همی است علماء سلف اتفاق قاتبتنا مياس كاتفاق بمدرن ك كاتم ك كفسق اي بريد كفر يعني بولس كإنسان بكفر ميرسانا فدي خاطر انسان بعد خير متوجه باش بقضيه قضيه زندر مسند امام احمد روایت میشه که رسول الله صلى الله گفت احفظ عورتك شرمگاهت نگاه کن مگر از دو نفر الا من زوجتك او ما ملكت يمينك مگر از خانمت او ما ملكت يمينك يمينك مقصر از چی باشه مقصر از کنیز باشه دو نفر نمیتونه که دی دی كده مشکل نیست در حدیث دیگه از رسول صلی الله علیه و آله که حدیث ضعیف است اما ما به می که در حدیث ضعیف در فضای الاحمال میشه از او استفاده شوه که ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عباده نجد حلاوتها اگر مسلمانی به سوی زیبایی یک زن میبینه و به خاطر الله عزوجل چشمه خود پایین میاندازه الله عزوجل به خاطر از کار کرده عبادت را نصیبش میگردانه که در او حلاوت و شیرینی باید چی میکنه احساس میکنه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است ان النظر سهم من سهام ابلیس در حدیث ابن عبدالله بن مسعود روایت میکنه که دیدن به زنها که از تیر از تیرهای ابلیس است و زهراگین من ترکها مخافتی ابدلته ایمان یجد حلاوته فی قلبی اگر کسی به خاطر خوف ما ایره ترک میکنه و به زن نظر نمیاندازه ما چی میکنم کار میکنم که برازو ایمان میدهم که توسط از ایمان چی میکنه او همو شیرینی ایمان چی میکنه احساس میکنه در در قلب خود و یه حدیث رسول صلی الله علیه و است که در حدیث بخاری است روایت میکنه که قال صلی میگه کتب علی ابن آدم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله بر ابن آدم میگه نوشته شده حظ و قسمتش از زنا حتما میگیره چی هستی ایره درک کردنی است فزن العینین النظر زنای دو چشم کس نظر انداختن است و زن اللسان النطق و زنای زبان کس نطق است و زن الاذنین استماع شنیدن از زنای که زنای دو گوش و الیدین البطش گرفتن است بعد دست زنای دو دست و الرجلین الخطع قدم برداشتن است به سوی زنا زنای دو پای و النفس والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذب وصفه است که نفس اشتها میکنه و شرمگاه کسی را تکذیب میکنه تصدیق یعنی دارد به این میکنه که این خود به خود هر کدام از خود حظی از زنا داره قسمت از زنا را داره این دلالت به این میکنه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که یک نوع تسلسل است اگر یک بار مثلا کسی با چشم با زن دید طبیعت احتمال داره که یک چیز دیگه میره پیشرفته بسازه باز چشم به زبان تبدیل میشه همطور زبان به گوش تبدیل میشه گوش میشه که تا آهسته آهسته این تبدیل میشه که احتمال قوی است که انسان به مفسده اخلاقی چی شود در دایرهش داخل شود بس الله عز وجل ما شما را از این مفسده اخلاقی نگاه کنه در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که کل عین باکیه یوم القیامه میگه هر چشم در روز قیامت که است گریه میکنه الا عینا غضت محارم الله مگر او چشمی که از محارم الله چی کرده چشم خود پایین انداخته و عینا سحرت فی سبیل الله و او چشمی که به خاطر الله عزوجل شب تیر کرده یعنی مقصد از شب دیگه است که در جهاد سحرت فی سبیل الله در راه الله عزوجل پیراداری میکنه این میکنه مجاهدین حفظ میکنه چشمی است که در روز قیامت که باکی نیست گریه کننده نیست و وعینا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشیت الله عز وجل و چشمی که مانند سر همانند سر مگس که مقصد می قطری هشک باشه به خاطر خوف از الله عز وجل بیرون شه پس سه چشم کس در روز قیامت گریه نمیکنه این دلت به میکنه که انسان اندوگین باشه به او مسیر و برای که براش اختیار شده سرنوشت براش اختیار شده اما این سه چشم کس مطلقا چشمای میباشن گریه کننده نیستن چرا به خاطر که اینا الله عز وجل اینا را چی مطمئن شده که شما را به جنت جا میدم یک چشم می است که از محارم الله خود حفظ کرده چشم است که به خاطر الله عزوجل شب سپری میکنه در جهات و چشم می است که به خاطر الله عزوجل چی میکنه ازش عشق سر میکنه بس الله عزوجل ما را از اینا بگردانه و قل المؤمنات، ای بود عمر بکی به مؤمنه یعنی به مردای مؤمن که باید چشمه خود پایین بیندازن و فروج خود باید حفظ کنن و قل المؤمنات و برای زنای مؤمنه بگو زنای مؤمن ای رسول صلی الله علیه و سلم یغدتنا من ابصارهن کان ها نیست چشمای خود چی کنن پایین بیاندازن و یحفظن فروجهن و اونا با شرمگاه خود باید حفظ باید کنن پس زن مؤمنه مکلف از طرف الله عزوجل مثل که خب ببین از جمله قضایی که در اختلاف است بین می است کینه مقصد زینت در می آیه مبارکه پس درس خود مهم اینی مقصد زینت در آیه مبارکه که زینت خود از زن مسلمان مکلف زینت خود ظاهر نسازه مگر چیزی که ظاهر شد چیزی که مثلا در, در, در اختیارش نبود اینی مقصد زینت چیه داری علما سه قول دارن خب متوجه باشین داری اختلاف علما هست داری یک دست از علما میگن زینت مقصدش همی است که امی لباس ظاهری را که زن میپوشه این نمی زینت است امی لباس را که میپوشه در, ظاهر این نمی زینت است اگر از این لباس چیز مثلا آشکار شد کدام مثلا جایش مثلا آشکار مثلا میشه بلند میشه و پایین میشه که کدام مشکال نیست به خاطر که در در اختیار زن نیست اختیار انسان نیست دو بعض علماء beijten در اینجا مقصر زینت که است این قول ابن عباس ابن عباس منصوب است قول قول ابن عباس است مقصر زینت در اینجا روی است با دو کف یعنی اگر هیچ لا بدون الا ما ظهر منها ما ظهر منها میگن امی است زن خود زینت است اما میتونه که روی و کف دو کف دست خدا بیرون مثال از داخل حجاب ده حجاب داخل نمیشه این قول ابن عباس است قول سیم از علماء امی است که در این زینت مقصرش امی است زینت مقصدش همی است که همی گوشواره و چوری و خلخال کسی که در پازی به مثلا مندازه زنک پازی مندازن خینه مثلا خینه اینا مقصود یه است اگر چیز مثلا بدون اختیار زن بیرون مثلا بگونه مثلا یک زن در بازار میره دست مثلا بیرون میکنه خواهد چیز را اگر به اختیار خودش نی بدون اختیار از پیش مثلا اگر معلوم شد خینهش معلوم شد بدون اختیار مثلا اختیار مثلا نداره در کدام مشکال نیست ببین در اینجا اقوال لماسی هست هر کدام از خود برادر دلیل داره اما احادیث را که یک طایفه دلیل میگیره طایفه دیگه هم به خود دلیل میگیرم این احادیث و هم دلیل میگیرم دلیل میگیرم ما فعلا به سر از این نیست که بگیم بحث بحث مناقشه بپردازیم کدام رای قوی است کدام رای ضعیف است و به هر حال ما شخصا که آرار دیدیم و من اختیار شخص خود ما کسی است که روی کس عورت است روی زن عورت است و در اینجا علما به هستند که زینت کس در شریعت زینت فاطمه میگیم زینت زینت مطلقا به جسم زن اطلاق نمیشه زینت با چیز خارجی باشه همچنین قطی رحم اولاد ادوال بیان میگه که کسایی که میگن از زینت مقصد به دارن که زینت یعنی جسم زن و خب فقط کف و روش ظاهر شود اینا به در خطا هستن که زینت در زبان عربی اطلاقش بالای چی نیست بالای روی دست و پای اطلاق زینت بالای چیز خارجی از خلقت انسان است ما شما در, در زبان هم خودی متداول است بین مثلا بگویم مثلا میگه فلان کس خدا خوب آرایش کرده زن آرایش به این که چیز از خلقتش نیست آدم ساختمان بدن چیز نیست ایده خود داخل کرده مثلا به گونه مثال دیگه گوشواره داخل میشه پس خود به خود دارد به این میکنه که چیزایی را که مثلا از نگاه از نگاه زبان از نگاه زبانی و لغوی که ما بگیم از نگاه واژه این مثلا مورد چی کنیم بررسی بگیریم دارد به این میکنه که زینت یک چیز خالص خلقت باشه دو ایت مبارکه برزک ما ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن لیضرب معنی آویزان کردن است زدن است معنی آویزان کردن که بیاویزن خمورهن خمر جمع خمار میگن روسری را علا هن جیوب جمع جیب است اینمی اینمی گریبان اینی قسمت کسی اینی جیب است یعنی بالای سینه ایره جیب میگن به این که اینا چادر را باید به شکل باید بپوشن که وقتی که روسری را به سر خود میکنن باید امی روسری کس باید چی را باید بگیره این قسمت گریبان باید بگیره خب ببین حالی حدیث رسول صلی الله علیه و شرح میکنه که با چی شکل باید چادر باید پوشیده باید در حدیث از رسول صلی الله علیه و سلم است که حديث است آه، عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها درمي تفسير آية مباركة ميقام يرحم الله نساء المهاجرات الأول الله عز وجل ميقى رحمتكم زنان مهاجرات مهاجرين أولا زنان مهاجرين وقت كي آية مباركة نازل شد أمي آية مباركة نازل شد كي وليدربنا بخمرهن على جيوبهن روسري هاي خدرة چی بيان بیاندازن آویزان کنن بچی خود جیوب بر گریبانهای خود باید بسازن چی کردن ایره باید آویزان باید بسازن ایره بیاندازن میگه وقتی که ایره شنیدن چی کردن شققن مروتهن فاختمرن به مرود جمع مرد در زبان عربی مرد اونمو پارچه تکی را میگن که دختر ناشده باشه نادخته باشه و ایره زنها همش اکثر استعمال که همونه شال استعمال میکنه همونه چیز در کمرهای خود بسته میکنه ایره ما شما ایده باشه ما در اطراف چیز معمول است زنا مثلا تکی کلانش به وقت کاری گپا و کمر خود بسته میکنن وقتی میگه که ما مجرد که حدیث امی آیت مبارک رو شنیدن میگه چی کردن میگیره بیرون کردن از کمرهای خود مرت مرو تمی پارچه ها را فاختمرن بها با همگی خود پوشانیدن خب آره ببینید ابن حجر رحمه الله اختمرنا چی میگم؟ ابن حجر رحمه الله وقتی که حدیث شرح میکنه در بخاری میگه نه ای غطین وجوههن یعنی که روحای خود پوشانیدن این شرح ابن حجر رحمه الله است از علمای شافعی ابن حجر و امام بخاری کتاب شرح کرده خب چگونه میگه زن مکلف به است که باید روسیه در سر خود بگذاره بچینه و باید چیره چگونه پیچ باید بکه و صفت ذلك صفتش چی است ان تدع الخمار على رأسها که چادر به سر خود بگذاره این به این شکل است نه که چادر به سر خود به این شکل میگذاره این ما به این خاطر شرح میکنیم که خوب منایت در ذهنتانی باشه ان تدع الخمار على رأسها به شکل به سر خود میگذاره يقول لك الجزاج بس وترميه من الجانب الايمن الاتق اليسر خب باي شكل يترفض ما كان بيما لك تمام شميرة در جاهليات مشكلة بتشي چی بود در جاهلیت مردم زنا یک قسم مسخر میکنن یک قسم مسخر میکنن از پشت قوش گوش كل شيء معلوم میشه هذا ما مشاهده يكون در بشار ده در جاهليات به شكل کارا ما كان يبين كان از یک طرف انداخته میشه به طرف دیگه كاش وقت بدل دیگه دیگه کش شد نظرات بیم میکنه روی همگی چی میشه روی همگی فوت میشه روی احزاب است يا رسول أي يا أي نبي أي نبي قل لأزواجك بر بر بر خانمات و وبناتك بر دخترات بقو ونساء المؤمنين بر زنان مؤمنا بگو يدنين عليهن من جلابيبهن جلباب كاس اما لباس كلام آدم نگن که انسان را میپوشه دیدن میگه چی کنن بیاندازن انداختن به چی شکل است ببینین انداختنش به این شکل است که أن... شكل كان تلويه فوق الجبين وتشده ثم إلى لكن يستر الصدر ومؤظم الوجه باي شكل ما يبوش امي امي جلبه وشكل ما يبوش كي اكثر الرؤيه بط ما يكون در الحديث ديجا هما نام شكل ميا كي در بعض علما باي شكل اشاره میکنن علما صحابه که فقط یک چشمش چیشه باید ظاهر باید شود که به او پیشی کنه را را باید بینه یعنی خود به خود همه که دارد به این میکنه که روی کس روی عورت است که باید زن مسلمان به این مکلف از روی خود باید پد کنه دلیل دیگه ما شما ده حالسی افق خواندیم قبل ازی حالسی عایشه رضی الله عنها خواندیم کاشه دارم خودش میگه میگه وقتی که میگه مرا قبل قبل از حجاب مرا دیده بود چی میگه قبل از حجاب مرا دیده بود یعنی دلالت به این میکنه او مرا شناخت و خب وقت عاشق در وقت در خواب است میبینه که وقتی که میبینش که می هست. خب هایشه چی میکنه باز روی خود پوت میکنه این دلالت به میکنه که قبل از نزول آیت حجاب زنها روشان چی بود باز بود و خب بعد از اینکه حجاب و آیت نازل شد زنها چی کردن روی خود روی خود پوشانیدن دیگه عام شکل در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که زن در وقتی که در حج میره یکی نقاب نپوشه یکی دستکش نپوشه نقابو یکی دست... نقاب نپوشه نقاب است پوشیده باشه یکی دستکش نپوشه ادارت به اینم ادارت به این میکنه که از دیگه چیزا باید مثلا به گوری مثلا حتی مرد مسلمان به این مکلف است وقتی در حج میره باید کالای دختر شده را باید چی نکنه باید نباشه از احرام مثلا استفاده میکنه ادارت به این میکنه کالای دختر استفاده نکرده هم تو برهنه بگرده نه از دیگه چیز استعمال کنه و کارای دختر شده باید نباشه از این خاطر زن مسلمان به این مکلف است که یکی نقاب نمیپوشه استعمال نمیکنه و دستکش استعمال نمیکنه اما میشه از چیز دیگه از چیز دیگه استعمال کنه که روی خود پد کنه و حدیث سری رسول صلی الله علیه و سلم است در حدیث میاد که عایشه میگه در وقت حج کان الرکبان یمرون بنا مسافرین میگه از ما تیر میشتن و نحن مع رسول الله محرمات در حالی که ما لباس احرام پوشیده بودیم لباس احرام در کجا پوشیده بودیم در حج فاذا حاذوا بنا وقتی که به ما میگه نزدیک میشن این مسافرین صدلت احدانا جلبابها على رأسها یکی از ما چی میکرد همون جلبابی که داشت ببینید یکی چادر است که پوشیده میشه یکی جلباب است که پوشیده میشه این ما چی میکنه برتان من است تمثیلی برتان میگه جلباب چی پوشیده میشه جلباب است میگه ما چی میکردیم على وجهها میگه باز ما راسن چی میکردیم روی خود پت میکردیم از این پس دارد به این میکنه که روی کس روی کس عورت است و دری ما با تفاصیل زیاد داخل نمیشه من کسایی که مثلا خواسته باشن ما کتابای دیگه هم داری ارتباط وجود داره هم خب، عام شکل خود به خدالت به این میکنه که روی زن کش عورت است روی زن عورت است و مسلمان مکلف است خب آره ببینن که کسایی نه که روی عورت نیست اونها هم بس دلایل پیش وجود داره دلایل است که عام شکل استنباط کردن بس دلایل خب قول بسیار عجیب شانی است که بعضی کسا خصوصا بعضی معاصرین گپ جور نمیدانم از بعضی معاصرین خواندیم مگر زن مکلف به است اگر کس روی خود بپوشه خوب است اگر نپوشان چیز گپ نیست خب میگه زن که زیبا بودی خوب باید داشته باشین مگر زن زیبا کس مکلف به است که با روی خدا بپوشه حالا ما از اینا سوال میکنیم که زیبایی از خود ضابطه داره چیز به ضابطه زیبایی خود چیز نسبی است احتمال در یک زن مثلا پیش ما زیبا باشه پیش برادر نباشه امکان در یک زن پیش زیبا, پیش زیبا باشه پیش ما نباشه خود ضابطه مطلقا نداره زیبایی زیبایی مطلقا ضابطه نداره چیز به ضابطه است چیز وقتی که من چیز بیزابطه رو بخوام در یک چیز داخل کنیم که مطلقا کسی زی... مثلا کسی میگه من زیبا نیستم خلاص روی خودم شکل میگردم به کوچه و بازار میگردم به خاطر من زیبا نیستم نه زیبایی از خود ضابطه نداره و در پالی ازی مرد مسلمان مکلف به می است که باید ولو که زیبا باشه زن زیبا نباشه با چشم خود باید پایین نندازه و من یک رای فقهی دو گفتم دو رای فقهی از دری باره پس یک رای فقهی می است که روی زن عورت است و این رای ما اختیار کردیم ما گفتیم که زیبایی که ضابطه نداره کدام ضابطه چیزی نسبی است پیش کسی که زیباست پیش کسی کسی نیست که ضابطه از این خاطر به این خاطر که انسان مطلقا از این از این مشکل از این از این مخماسه خود بیرون کنه همین است که باید مکرف میشه و که روی خود باید چی کنه خب خب و در آیت سوره احزاب که به شکل مفصل به این اشاره به این میشه که زنه که به رشته رسیده می باشه که مثلا سن 70 80 رسیده می باشه از این چیز باز معاف است میتونه که روش ظاهر شه روش میتونه ظاهر شه در کدام مشکل وجود نداره مثلا زنی که مطلقا در همه غرایز مثلا که با شهوت چی کنه مثلا همه چی هست از بین رفته زن 70 80 ساله باشه در کدام اشکال داری چیز وجود نداره خب آله پس زن مسلمان مکلف ایش چشمای خود پایین میاندازه شرمگاه خود باید حفظ کنه زینت خود هم اگر چیزی که ظاهر میشه و در روی اختیارش نیست او رو باید به کسی باید ظاهر نسازه و وقتی که حجاب به شکل باید چی کنه که روسیل سر خود میمونه باید مطلقا روی جوشه و باید من بعضی کسا عام شکل برتم قضیه حجاب گفتم حجاب همی است که همی شروط باید داشته باشه خود به خود حجاب است باید داشته باشه حجاب همی شرط شمی است که بعد لباس که زن اول به تن باید میکنه باید لباس بسیار کلان باشه باشه یک دیگه دومی که جای اندام چی برجسته باید نسازه دومی باشه که باید اتو رنگ باید اختیار نشه که رنگ بسیار چی باشه رنگی باشه مطلقا نظهار تیز مثلا رنگ دیگه سیوبی که حجاب را که ببر میکنه و می شکل باید شرایط درش باشه این احتمال داره فرق مثلا میکنه مثلا بعضی کسایی است که حجاب میپوشن و این شکل باز بعد از او جلباب سر خود مندازن به شکل من در جزیره العرب در مناطق نش دیگه پاک است اکثری معمول است یعنی شما مثلا ما خودم چند وقت چند سال در مدینه تیر کردیم یعنی باور کن در تو اوقات ما نمیتونستیم یعنی بعضی کسان قدر زنان مؤمنه بدن که ما مطلقا فرق شما کرده نمیتونستن که نمی زن که هستی پیرزن است یا دختر جوان یعنی به شکل حجاب داشتن مطلقا فرق کسی کرده نمیتونست از این خاطر این همیشه واقعیت همی است که زنه که به حجاب متمسک می باشه حجاب مو شکل شرعی است که است او را خود میکنه و در حقیقت خود به خود در جامعه کس قیمت پیدا میکنه او زن در جامعه قیمت پیدا میکنه کسی نمیخواد مردم وقت مردم فاسق فاجر نمیخواد که به این زن خود نزدیک بسازن به خاطر که زن است که به خود قیمت داره این زن و این قیمت از کجا گرفته از زمین تمسکش به قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم گرفته ما اگر جوابای دیگر دیدیم نامش حجاب است خو حجاب نیست در حقیقت حجابی که مثلا همیشه تنگ می باشه اندام برجسته مثلا مثلا حجابی که مثلا مطلقا زین زینت ها ظاهر مثلا میشه جابه که مثلا رنگایش رنگای خیلی شوخ و مثلا تیز میباشه یک دمی از حتی به این رسیدگی کرده مثلا بعضی کسا هستن که مطلقا حجاب خود مراعات میکنن اما در وقت راه رفتن کجش مشکل دارن یعنی میشه برادر ما باشه وقتی که ما حجاب حجاب تنها اطلاقش بالای نمیشه که یک لباس پوش ارنا و لباس پوش خلاص حجاب شد نه نه نه لباس به ما شرایط اسلامیش حالا ما میخوانیم که خب حالا آمدیم که زن مکلف بیاست که باید حجاب باید بپوشه خب زینت خود همین زینتی که داره ایره باید به کسی اظهار نکنه مگر به کسی که در آیه مبارکه هست زینت چی است زینت گفتیم همین چیزایی که مثل گوشواره شد و خینه شده چیزا و بازوبند دیگه شد خب چوری و کره چیزایی که و همشونن در جایی که پوشیده میشه مثلا بگوییم مثلا یک زن چوری داره وقتی که چوری زن انسان بینه طبیعت دستشان میبینه خب اصلا کسایی که از این مستثنا هستن زن میتونه با اونا نشست برخواست کنه زن میتونه که این مواضع خود برشان آشکار بشه اینا کیا هستن که در این سر هم داخل بشن مو سر زن هم میتونه کسی ببینه استثناء هست کی هستن اینا خب